Osteguna dugu eta ostegunero bezalaxe gaurkon ere zuberako berriak e, jakingo ditugu. Gurean da Sibireko bozako irratiko kidea eta gure laguna Titik Arrekazka egunon. Egunon. Zer modu zendo? Ondo. Bai. Mentxe lanean, jese, jese. <laughs> bueno, eta uol tartin edo ur tartin, imelizate. Bai, hor, eh, ba, dakizuten ez, ni baino hoek, Gipuzkoan urazpian zarete, hor, bereziki Hernani eta baita ere Donosti aldeko martutene aldean, eta bar, ba, han halabalin bada, hemen bai, errekek gaindizka egin dute, eta eben deitzen ibai bat eh, uhaitza bazter guzietara hedatzen ari da, eta edo ari zen, gaur goizean biskabat gauzak baretu behitira, baina e, ba, uraz kampoe, lura, iritsi zaigu gure suberoko mendietarat, irratia, iratira, ezin da igo, bide guztiak e, mostuak daude, lur, lur hauziak izan dira hor e, laraineko errepide horietan, eta beraz, ba, naturak bere indarra erakusten digu berriz, eta gaur etxeden aldi bat eskentzen bali madigu eguraldiak, ba, badirudi, di, bi eta etzi berriz ere eurite handiak izango ditugula eta ba, bere ondori olariekin. Bueno, eta hori e, uholdiak, baino nekazarien artean e, hautezkunde batzuk ere badaude. Bai, urtari laguntan eta nekazariek beharriko dituzte bereien e, ordezkariak izendatu eta laborantzako gambara daitzen den egitura, egitura hortara eta heben e, e, Ipar Euskal Herri aspaldian eta lehian daude e, delako sindikat bat, biska bat, esan algenezake esku matar eta nekazari industrial baten apustua eginduen sindikat bat dela, eta bere frentean badauka eskoleriko eh, laborarien eh, eta batzordea edo biltzara hori gehiago eh, esker eredukoa eta nekazaritza iraunkor eta bertako baten aldeko apustua egin duena beraz bi hoiek lehia gorian dira aspalditikan ELB delako aipatu dudan hori Euskal Herriko Laborantza Gambararen sortzailea izan da eta hori bideratu denetik beste sindikat efedezua horrek trabak nahiz izan dizkio beti eta beti jari, hauzitara eramanez, eskaleriko laborantza gambara honen zilegitasuna eta zalantzan jari nahiz, eta ba, gerostik, eh, bazterak bero-bero dira bir sindikatuaren artean, eta aipatutako hauteskunde horien karietan ere bai, biltzarak eta debate publikoak antolatuak dira, eta atzo bat bazen, e, bi sindikateko ordezkariak elgarren artean solastatzea gomitatua ziren, eta ba, biltzarra hasi ordutikan, etenda, E, eh, hor, ba, polemika bat sortu baita, aipatua izan direlarik bioerregaiak. Bioerregai horik dira aziekin eginak diren eh, erregaiak petrolaren ordezkatzeko ametsez egin zirenak, baina, ba, hor, eh, inkesta ezberdinek erakusten dute ekoizpen hori, Azkenean, ba, petrolioaren ekoiztea beno asko zere garestiago eta bilakatzen dela, eta gainera bere prezioa ere petrolioa edo gasoila beno garestiago ateratzen dela. Eta horrek egiten du, ba, laborariek erabiltzen dituzten aziak beren animalien elikatzeko e, izugari igo didela, Noski, erregaien baliatzeko ere bai eh, presio, edo ba, errakutsi dutenez, ba, presioa ere goratu zaie, eta polemika sortu da, beraz, e, jakinda, e, bio erregei hoien ekoizlea, e, enpresa bat dela, eta horren buru dela, e, eh, FDSA eskumako sindikato horren e, idazkari nagusia. Orduan horren azpimarratzeak etzai eh, batere gustatu FDSAko eta militantei eta ordian bitzara eten da eta olako solas pataskatzuak izan dira eta ja polemika bizi-bizian dauzkagu gure sindikat edo laborari ordezkari guztiak. Mhm. Bueno, mankomunitateko teknikariak euskalduntzen. Bai, hori da, Xuberoan eh, bada iriaman komunitate bat, none Xuberoko hoita hamasei biltzen diren, eta bere kompetentzietan Euskarari zerbait laguntza ekartzeko xedetan eh, daude, eben jadanik aipatu dugu eta gau eskolei bere laguntza ekartzen dietela diruz, ikasleen eta dirutza baten partea bere gain hartuz, eta hoai beste urhats bat egindu aman komunitate honek, eh, bere kompetentzian diren langileak, e, baldin eta gogoa bali Euskararen e, ikasteko e, laguntza ekarten dietela. Beraz, man komunitateko langile hamabi bat, e, hasiak dira Euskararen ikasten, helburua delarik, ba, man komunitate hortako batzari gunetan edo kanpo komunikazio eta E, aman komunitate honen esku dauden hainbat egituren arduradun edo botzera maileak euskalduntzea eta ber, bizkana biskana lortuko dugun euskara honek ukandezan eta ba, bizi publikoan zerbait toki Gero mankomunitate horren eta biltzaren hortan ere bai, beste polimika bat agertu da, mankomunitate honek dirutzak eskentzen ditu, edo lagu, diru laguntzak ematen ditu, suberoko ekonomiaren eta garatzeko xedez, eta ba, turismoaren eh, atalean diru laguntzak ere ekarri ditu, orduan badela eh, nekazal etxe baten itxuraketa harlezaken olako turistika egitasmo bat bada, espartin edo, mm, nolezan ezake, hemen zapata egiteko museo bat sortu nahi da, irratiko txaboletan nahi da konferentzia toki bat altxatua izan da, eta bueno, eh, aman komunitateak bere laguntza ekarri die egitura guzti hoiei, eta heben, ba, hartzainak eta beste hainbat eragile ekonomiko, biskabatari dira, ba, ba, turismoa kanpoko jenten errakartzeko dirutzaren ezartea ez da gaizki, agian, baina ez ditaike haztu behar, ba, gute osoan, heben, ba, girela, bainekazari eta bai beste enpresa txiki bizinahian eta agian turismari dedikatzen den dirutza hori ere, ba, guri eh, merezi ditzatekela ekartzea eta bueno, ba, gero erantzuna man komunitatean aldetik da, ba, betiko leloa, eh, turismoa ere dela e, ekonomiaren parte bat eta hori ere lagundu behar dela. Bai, tu, mm, turismoa, aipatu duzu orain, baina diru laguntzari kritikak. Bai, hori, esaten nuena, diru bai. laguntza horik kritikatuak izan dira, esanez, ba, ez dela turismoa bakarrik eh, mhm. suberoan, eta berari ekarri behar balin bazaio laguntza bat, ba, besteak ez direla ahaztu behar, eta hori esaten nuen bezala, ba, bai. da nekazal mundutik, hartzain mundutik, eta baita ere, ba, enpresa txikien ganik agertu den kritika. Bueno, eta ikastolak berrogei urte. Bai, berrogei urte ospatuko ditu Xubereko ikastolak eta karria ahontan, asteburu ahontan, lagun batarekin kontzertu bat egiten dute Ramon Martikorenak beriki, edo berriki, oai ezain beriki, bena duela lauzpa bostilabete plazaratu duen azken bizkarekin, bere aurkezpena egingo behitu, beraz lagun bat arratsuntan dateke sohitako elizan. Bueno, ba, titika, eh, eskerrik asko eta urrengo arte. Bale.